Темата за вечера носи наслов се или ништо. Се или ништо. Започнато ќе отвориме во Ефесијаните 6 глава 3 стих. Ефесијаните 6.3 Зошто ако некој мисли дека е нешто, а не е ништо, самиот се измамува. Кој, која е таа група на луѓе? Кои се тие кои што се длабоко измамени? Саме ти се измамува, како и овој стик што вели. Живееме во тој период историски како црква Лаудикеа, Лаодикејецот е тој кој што живее во заблуда. Тој смета дека има се и дека ништо не му фали. А всушност се нешто поинако. Му фали нешто и тоа многу му фали. Ќе видиме колку му фали. Еве да се подсетиме на случајот во Марко 10 глава 21 стих со богатиот младич средбата негова со Исуса. Марко 10.21 Доаѓа, нели, богатиот младичка и него му поставува прашање, добар учителе, што да правам за да наследам вечен живот, тоа е во 17 стих. И тој му ги му споменува некој од заповедите од втората плоча. И што вели богатиот младич? Па јас овие ги почитувам од уште од мал. Нема нешто што не почитувам од ова. И само момент. Да, учителе сето тоа го пазев од својата младост и 21 стик, а Исус го погледна, го возлюби и му рече: едно ти не достига. И што му вели? Оди, продај се што имаш и дај им на сиромасите и ќе имаш сокровиште на небото. И дојди, земи го крстот и следи ме. Малко сум збунет, јас лично овде. Едно му фали, овде неколку работи му кажува Исус. Оди, продај го богатството, подели го со сиромасите, дојди, земи го крстот, па следи ме. Ама во суштина е едно, затоа што ако тоа едно го имал, ако не му фалило се тоа, ке, ке било на своје место. Немало да фалило се тоа. Знаете што вели Елен Вајч, тоа е тоа едно што му фалело? Ако не ми одговорите, ја ќе продолжам понатаму, па ќе откриеме што. Добро? Тоа едно му фали, тоа истото едно му фали и на лаодикејецот. Тоа е само едно. Да ја прашам, а, што е според вас љубов? Денеска постојат многу дефиниции, ќе кажеме колку луѓе толку <laughs> дефиниции за, за, за, за тоа што е љубов. Може да добиете разноврсни одговори. Но тоа е така само затоа што ние не му дозволуваме на Господ, на Господа да ја каже дефиницијата за тоа што е љубов, а тоа е јасно ја одредува дефиниција. кажува, Бог е љубов. Одношно, јас сум љубов. Тоа е дефиницијата за љубов. Мегутоа, ние сакаме самите да си направиме некоја дефиниција, ја дефинираме любовта и некако ќе ја збуткаме таму и Господа и тоа е тоа. Дали сме се запрашале некојаш што се сакаме во живот? Може, ќе сакаме работата, ќе сакаме жената, си ги сакаме децата, и сега можеме да редиме, речеме, си сакаме милка чоколадов, си сакаме сладолед, не знам. И ќе кажеме, и го сакаме Исуса. Пасте, дали на, на Исуса му припадја место во, во групата на сите овие кои што ги, што ги спестили право? Дали може би, мислам, тоа наше чувство и тоа што го имаме кон Бога, кон Исуса, треба да биде многу повозвишено И не може да се смести во тој израз го сакам Исус. Некако не прилега, вопшто не, не може да се смести во, во, во, во сите овие нешта што ги спомнав. И да, денеска љубовта луѓето ја дефинираат како излив на чувства, емоции, романса и така натаму и така натаму. Знаете што рекол некој? Малку смешна, мегутоа и и жалосна е оваа изјава и ја би, ја би рекол дури и премногу оптимистична. Е што е? Желката е најдолговечна. Останал да смрт за животинскиот свет. Знаете, имате желки, оние што живеат таму на Галапагос, што знам, илјада години, може би, достига нивниот животен век. И вели, желката е најдолговечна. Таа е подолговечна секако од човекот. Човекот е подолговечен од кучето, А кучето е вешто од љубовта. Јас си кажам, ова е така малку повеќе оптимистичка изјава. Затоа што денеска браковите се буквално холивудски. Денеска се склопува, утре се расклопува. Истиот тој брак. <laughs> се менуваат партнери како да љубовта е потрошен материјал. А медиумите пак као значење даваат на такви некои настани. Имате музички звезди кои што пишуваат срцепарателни песни, а кои што се а, значи, потикнати од нивно, некоја, некоја нивна кратка врска. И ќе напишат песна, ама ќе се стопите кога слушате, ќе <laughs> плачете, не знам што. Данес зборуваме за доскорашниот јужноамерикански Холивуд, кој што беше присутен, па сега оној источен, или не знам како да го Холивуд. Боливуд, или не знам кој што се не. И сите тие на некој начин ние представуваат и сака да ја дефинираат, да, да, да, да сместат љубовта во некоја своја дефиниција. Така ја сваќа љубовта овој свет, а како е со нас и како ние ја сваќаме. Знаете ли дека ако имаме ние свој концепт за љубовта, своја дефиниција за љубовта, тоаш имаме и свој концепт и дефиниција и сваќање на Бога, затоа што Бог е љубов. И ако имаме свој концепт и сваќање на љубовта, некако она како што Бог ја сваќа и ја дефинира, тоаш ние сме ништо друго, ние сме идолопоклоници. Имаме друг Бог, како што спомнавме за Каин. Каин имал сосема поинаков концепт за Бога, таква и жртва, значи својствено на, на тоа и принел, и едноставно бил поклоник, ништо повеќе. Еве ќе прочитаме стикови од 50-тиот псалм, 50-ти псалм, 16 стих, па од 21 до 23. Значи 50 псалм, 16 и од 21 до 23. А на грешникот Бог му проговара. Зошто ги толкуваш моите наредби, зошто го ставаш мојот завет во твојата уста? Зошто ти толкуваш нешто по своје, како што не треба? И сега наредува неколку злодела, таму и 21 стих вели, се тоа го правеше, а јас да молчам, зар мислиш дека јас сум сличен на тебе? Колку сме ние луѓето склони да го симнеме Бога и да си го направиме онака како што налик на нас, како што всушност идолопоклониците прават. Тие си прават богови како што ним им одговараат и припишуваат човечки карактеристики и така натаму. И вели понатаму па ќе те изобличам и ти ќе ти го ставам сето тоа пред очи. Сватете го ова сите вие кои го заборавивте Бога, да не ве грабнаме никој не ке ви избави вистински ме почитува оној што принесува благодарни жртви и на оној кој врви по прави патеки, нему ќе му го покажам моето спасение. 50 псалм, значи 16 стих 21 до 23. Многу се лажеме кога мислиме дека Бог е сличен на нас. Кога јасно ние ставам до знаење дека неговите мисли се многу повисоки од нашите. И Многу е опасно ако си создаваме погрешна слика за него. Денешната поука, дали забележавте како носеше наслов? Целиот наслов. Богослужението во Флора Мојсева две точки вистинско свакење за Бога. Ако ви имате погрешно свакење и погрешен концепт за љубовта, имате погрешен концепт и свакење за Бога, имате друг Бог, Да прочитаме Псалм 115, од 4 до 8. Зборува за идолопоклониците. Какви се тие? Нивните идоли, најнапред, значи за нивните идоли, се сребро и злато. Дело на човечки раци. Уста имаат, а не говорат. Очи имаат, <clears throat> а не гледаат. Уши имаат, а не слушаат. Ноздри имаат, а не мирисаат. Раци имаат, а не факјаат, Нозе имаат, а не одат. Глас не излегува од нивото грло. И сега, осмиот стих, такви се и оние што ги направија и сите кои се надеваат на нив. Денеска зборувавме за идолопоклонството. Дали денеска во црквата, во Божјата црква е присутно идолопоклонство? Знаете, на, ако сте читале книгата Бог и любов, а ти, кој што што знам, разбрав дека била наводно преведена на македонски, не знам, јас не сум сретен такво издание. Многу убава книга. Во еден дел пастор се срекева, значи пишува вакво нешто, случка. Пастор се срекева веројатно повеќе пати се срекевал со некој младо момче кое што ако добро се секава, мислам дека било од разведени родители и така нешто и едноставно не, не го познавало или пак немало многу контакти со својот татко. Сеја пасторот му зборува за љубовта на Отецот Небесен. И во еден момент, значи после повеќе средби, веројатно, момчето ќе му, се обрати на пасторот и ќе му каже Знаеш што, сакам да видам љубов со раце и со нозе. Само ова многу добро го разбираме што значи. А идолопоклониците, кои што си создаваат Бог според себе, чисто и имаат раце, имаат джаве, не факеат, имаат очи, не гледаат, имаат уши, не слушаат, се и поистоветуваат со своите идоли, и тоа, тогаш се такви, какви што се. Гледаат неправда, гледаат може би некаде да кај што треба да се укаже помош, како да не гледаат. Имаат раце, како да немаат раце. Имаат уши, слушаат, ама како да не слушаат. Такви се вика и оние кои што ги направија и сите кои се надеваат на нив. Што покажува ова? Ова покажува само едно нешто, дека идолопоклонството и те како го има и е присутно. Ние може би мислиме дека му служиме на Бога, како што денеска расправавме у пуката, ама всушност служиме на некој Бог кој што самите ние сме си го креирали. И затоа е мртвило. Затоа нема живост. Пазите, ова што го збориме вечерва е нешто суштествено. Самата тема се вели се или ништо. Не знам колку сум а, достоен да ова го презентирам, меѓутоа, ако е толку суштествено и толку битно, треба да се презентирам. Па колку и да, да не сум достоен. Што вели Павле во прво послание до Коринќаните 8.4? Прво послание до Коринќаните 8.4. Знаеме дека идолот не е ништо во светот и дека нема друг Бог освен едниот. Денеска некој од нас коментира. Еден е Бог. Се останато е ништо, измислица човечка. Темата носи наслов се или ништо. Ако идолот е ништо, а човекот, идолопоклоник, се поистоветува со своите идоли, тоа што тоа е ништо не зборам во Божите очи, и тоа крајниот резултат е тоа. Ние сме сите вредни, читавме од утренските стихови во Божите очи, и тој прави се што може за да, е, како што правили со израелците, со еврејскиот народ, да го избава од поклонство. Меѓутоа, крајниот резултат е ништо. Затоа што идолот, кој што сме, го, сме си го представили во својот живот, е исто така ништо. Не постои. Тоа е наша измислица. И, и тоа, пазете, сето тоа произлегло од нашето свакење на любовта. и што е тоа љубов. Љубовта е Бог. Бог е љубов, И никаква поинаква дефиниција не можеме да најдеме исправна дефиниција за љубовта. И токму таа Божија љубов, која што ние по природа ја немаме, агапе, е пред се несебична, безусловна и е тотално поразлична од она која што денеска и денешниот човек ја сваки и ја и ја гледа и му ја презентираат и така натаму. И еве што вели Матеј во својата Евангелие, во пета глава Матеј, неја познати стикови од 43 до 48, како е представена таа божествена љубов. Матеј 5, 43 до 48. Сте чули дека било речено, љуби го својот ближен и мрази го својот непријател. А јас ви велам, Любете ги своите непријатели и молете се за оние кои ве гонат, за да бидете синови на вашиот татко. Ако сакате да бидете синови. Ако сакате да го наследите Божието царство. Кој е во небесата, кој прави неговото сонце да изгрева на злите и на добрите и дава дошт на правените и на неправените. Зашто ако ги любите оние кои ви любат вас, што е природно човечки, каква награда имате? Зари цариниците не го прават тоа исто. И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? За не го прават истото и цариниците. И така вели, бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Дали забележуваме во кој контекст е кажа овој стик, бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Божјата љубов е таа која што е совршена. Божјата љубов е таа која што е божествената љубов. Е таа која што е се. Знаете, совршеното има се. Нема потреба од нешто да му се додаде. Совршено е. Тоа има се. Тоа е се. Значи, имајќи ја таа божествена љубов, ние имаме се. Наспроти оној погрешен концепт за Бога, за љубовта, идолопоклонството кое што всушност представува ништо, Тогаш тоа е ништо и ние сме ништо. Се или ништо. Затоа насловот на темата е таков. И еве, зошто Божјата љубов е се. Што вели во Матеј 22 глава? Да не читаме сите стикови. А, на тие две заповеди, кои две заповеди? Люби го, ближ, люби го Бога со свој, сето своје срце, со ти своји мисли, со сиот свој разум, и люби го ближниот како сами од себе се на тие две заповеди, кои што всушност покажуваат дека Божиот закон е љубов во суштина, на тие две заповеди виси целиот закон и сите пророци, односно целата Библија виси на тие две заповеди. Божествената љубов е се, Целата Божја реч, целиот закон, виси се, држи се, одржува на овие две заповеди, односно на љубовта. Што вели во Римјаните 13.10, Павле? Римјаните 13.10. Любовта е исполнување на законот. Любовта е се. Ако се навратиме сега на богатиот младич, му фалело едно. Тој, тој вели, Исус која му вели, еве, држи ги заповедите и ќе наследиш Божи царство. И он вели, па јас тоа од, од мал ги држам тие заповеди. Ги држал или не ги држал? Еден Вајд вели дека тогаш едно што му фалило било љубовта. А љубовта е исполнување на законот. Тој вопшто не го исполнува законот. И тоа едно што му фалило, ако го имал, тоа тогаш, мислам, секи било во ред. И кога ќе го носил својот крст и тоа радосно ќе го носил својот крст. И ќе го следи Христа со песна. Зошто во духовните дарови, таму кога ги реди Павле во Галатјаните, од каде тргнува, од каде почнува, кој е првиот дар? Се се заснова и се потекнува тука, љубовта е првиот дар. Сите други карактеристики потекнуваат од неа, љубовта е се. И сега накратко да видиме, колко што времето ни дозволува, каква е таа љубов, која што е се, да не заборавиме, повторно и повторно потенцирам тоа, значи или ја имате божествената љубов, имате се, или ја немате и немате, и, и немате ништо, едноставно сте ништо. Прво поставили Коринјаните 13.1. Прво послание до Коринќаните 13.1. Ако ги изборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тоа што сум бронза што звони или кимвал што звечи. Знаете што е кимвал? Не чинели, како ги викам. Обично во оркестар две па се удираат. Или пак а, тапанарот пред себе има повеќе такви Значи, оние што се највисоко стојат. Знаете што станува, што станува. Као <laughs> едно паше плекта, не кажам, бронза. Така, <laughs> тоа прекрасен опис, како капаци од тенџере. Може да предпоставите, мислам, сте слушали, знаете каков звук ствараат тие. Незнабожците во своите незнабожки храмови ги користат. Знаете, тие имаат свое место, да речеме во еден оркестар, во свое време, на свое место и во склад со другите инструменти даваат прекрасна музика. Мегутоа, да слушате само чинели, не знам колко ќе можете да го слушате. Просто кива. Да некој почне да ви треска сега. И веле оној кој што ги зборува човечките и ангелските јазици, а љубов нема е спореден со кивал што цвечи и бронза што звони. Значи, ова важи за наш, односно сите оние кои што, е, да речеме, имаат, имаат повеќе прилика да, да го истакна својот говорнички дар, да ја пренесат веста. Павле вели дека такви се оние кои што може би се одлични говорници, елоквентни, просто да им се водушевуваш кој ги слушаш, меѓутоа, без љубовта Те се ништо. Едноставно е непријатен тој звекот во ушите. Или еве вториот стик што ни вели, и ако имам дар за пророкување, пазите ова е високо ценет дар. И ако ги имам и како ги знам сите тајни и сите знаења, и ако ја имам сета вера, така што да преместувам и планини, а љубов немам, и еве ви ова. Ништо не сум. Любовта е се. Може да пророкувате, можете и не знам какви дарови да имате, ако немате љубовта, ви сте ништо. Може да направиме една математичка равенка овде и кое што би гласила пророќство плюс знаење плюс цврста вера минус љубов еднакво на нула. Ништо. Во прво послание до Коринјаните Павле во 8 глава, прво послание до Коринјаните 8 глава 1 до 3 запишел вак: Но знаењето вообразува. Дали ова е точно? Да Знаете колку е тешко денеска да стигнете до интелигентните умови, до интелигенцијата. Да стигнете со пораката за Евангелието. Најтешко е. Знаењето вообразува што овој дошол да ми збори. И што зборува? Мене ќе ми каже? Мене ќе ми каже, Бог не створил? Некој биолог. Но знаеето вообразува, а любовта надзидува. Ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае. Еве ја пораката Павле. Но ако некој го љуби Бога, него Бог го познава. Може да имате висока интелигенција, Бог ни дал на секој од нас ваков, таков, онаков степен на интелигенција, но, да не збораме, Луцифер ја имал, имал и, е, е високо интелигентен, и некојаш мислиме дека е играчка да се справиме со него, со неговата моќ, со неговата интелигенција и начин како може да не плати во клопка. и тоа факт е дека ја овде пак ќе поставиме на равенки интелигенција минус љубов е еднакво на Луцифер. Третиот стих од прво послание до Коринјаните 13 глава вели вака. И ако го раздадам целиот свој имот, за да ги накранам бедните, и ако го предадам своето тело да биде изгорено, ако сум маченик со други зборови, ме запалат на клада, а љубов немам, ништо не ми ползува. Каква полза од таа моја жртва? Понекогаш знаеме да поднесеме големи жртви во одбрана на вистината, во одбрана на нашите доктрини, па и некојаш во одбрана на црквата. Но ако сето тоа што го правиме е без љубов, тоа е на не на ничија полза, па е на наша полза. Матеј 6, 2 и 3. Матеј 6, 2 и 3. Што вели овде овие, два стика што велат? Матеј 6, глава 2 и 3. И така, кога правиш милостина, не труби пред себе, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да бидат славени од луѓето. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. А ти кога правиш милостина, нека не ти знае левицата што ти прави десницата. Знаеме за каква левица и десница ове станува, да не ги помешам. А денеска имате мнози на кои што жртвуваат ама жртвуваат за себе си, да се прослават себе си. Имаат енормно богатство и сега дале таму некој милионче и еве дале пари во хуманитарни цели. Тој пак за нивна слава. Пазите, дури и маченик можете да бидете да опредадете своето тело да изгори на хлада и пак ако љубов немате никому не му ползува тоа нешто. Најмалку на вас. Едноставно за сета вешто сте изгубени. И само од овие три почетни стиха од прво послание до Коринјаните 13 можеме да извлечеме заклучок дека љубовта е најголемиот дар. Поголем од сите други, всушност љубовта е се. Без љубов сме ништо. И во наредните стихови, значи, поштовајќи од четвртиот, во прво послание до Коринјаните 13 глава, Павле ќе ни даде еден совршен опис за тоа каква е таа божествена љубов. И еве каква е. Со која што, да повториме пак, сме се, без која што сме ништо. Може да се нарекуваме и адвентисти, и христијани, и не знам што. И да доаѓаме, и да коленичиме, и да молиме, и Што ли уште не, меѓутоа, ако ја немаме, сме ништо. Може да се нарекуваме како сакаме. Вели, љубовта долго трпи. Стрпливо поднесува. Кога Господ му се открива на Мојсија, му се открива како долго трпелив. Знаете, пала му на што е таков, благодарение на таа негова особина,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 Неговото трпение значи наше спасение. Сега треба да, да помислиме дали нашето трпение нема некојаш да значи нечие спасение. Те како? Любовта е се. Любовта е милостива, односно полна со добрина. Да бидеш милостив, значи, односно да бидеш полна со добрина, значи да правиш добро, да му правиш добро на некој кој што и не заслужува. А тоа е милост. Милост е незаслужена. Тоа е оно што Бог ни го кажува секој ден. Да правиш добро на оној кој што не го заслужува тоа. Што сме заслужили ние за, за да биде толку Бог трпелив, да биде толку Бог милост? Любовта не завидува. Не само што не треба да бидеме завидливи, ако е што е големо зло. Или любоморни, некому. Туку дури треба да се радуваме на тугиот успех. Тоа е совршената божествена љубов. Пословици 27.4 Мудриот Соломо запишал пословици 27.4 Јаростта е свирепа и гневот е жесток, но кој ќе ја одолее на љубомората? Ова е би нешто што е најприсутно, ова, ова, овој, овој збор „любомора“ е најприсутно во она што често пати знаеме да погледнеме во телевизорите. Сите оние серии. И колку и да сметаме като тоа не делува на нас, делува. Видите како. Пазите, ова е еден од најстрашните греови. Луцифер станал гјавол заради завидливост и любов. Сосема нешто спротивно од люб, она што значи да е, да, да, биде, да е любов. Любовта не се фали. Па има ли нешто <laughs> што, зашто можеме ние да се пофалиме? Послушайте ги овие стихови од прво послание до Коринјаните, четврта глава, 6 и 7. Прво послание до Коринјаните, четврта глава, 6 и 7 а врз себе и врз Аполоса покажав пример, браќа, заради вас, за да научите од нас да не мудрувате повеќе од она што е напишено и да не се вообразувате еден на друг. Зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? Кој е тој кој што те обдарил да пееш убаво, да проповедаш убаво? Кој е тој кој што те прави да се разликуваш од другиот? И што имаш ти што не си примил? Имаме ли нешто ние што не сме примиле од Господа? И така, ако си примил, па зошто се фалиш како да не си примил? Како да тоа е од тебе, со други збори? Немаме ништо, апсолутно ништо со што можеме да се пофалиме. Любовта не се фали. Значи, се што имаме Се, се сме примели од Господа. Тоа еш каде е пофалбата? Да прочитаме некој стих овде, еве, Галатјаните 6.14. Галатјаните 6.14. А јас далеко од тоа се фалам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, по кого светот е раснат за мене и јас за светот. Или Коринќаните 10 глава 17 и 18, второ послание до Коринќаните. Второ послание до Коринќаните 10 глава 17 и 18. Кој се фали во Господа се фали? зашто не е достоен, достоен оној кој самиот се препорачува, туку оној кого Господ го препорачува. Любовта не се вообразува не се горде. Гордост е уште едно големо зло за човекот, корен на сите зла, може да кажа. Да се присетим уште едно што луците. Повеќе коментари не требаат. Да Или еве пословици 16.18. Мудриот Соломон запишал во пословици 16.18. Гордостта врви пред гибелта и високоумността пред паѓањето. Божествената љубов не се вообразува, не се гордее, не се однесува непристојно, значи се однесува љубезно. Него бара своето. Е, кога сме кај себичноста, уште едно големо зло. Себичноста, горбоста, заветливостта, љубомората, страшни зла. Знаете, на светло спротивно е темно, на ладно е топло, и тоа спротивноста на љубов е токму себичност. Не е омраз, себичност. Вистинската љубов не го бара својато, таа е, како што кажеме, не себишна. Повеќе мисли за другиот, отколку за себе. Знаете, Елен Вајд вели дека оваа карактеристика на љубовта, токму оваа, љубовта не го бара своето, придонесува за мир во душата. Во еден свој цитат таа вели дека љубовта кон себе донесува немир и раздразнатост. Љубовта кон себе. Тоа е вистинската љубов, божествената, љубов која е насочена кон другиот. Тоа носи мир во душата. Пословица 18.1 Себишниот ја сака само својата желба. И кон тоа, мудриот Соломон ќе додаде вакво нешто. И каже да ми дали ова не е точно. <laughs> Не, ова го запишал мудриот Соломон. Инспириран од Духот Свети, бичниот ја сака само својата желба и се противи на секое здраво расудување. Можете вие здраво разумски да разговарате со некој кој што запнал нешто да има, да сака за себе. Тој мисли само на желбата своја. И не можеш со него здраво да расудуваш. Вели и се противи на секое здраво разсудување. Любовта не се раздразнува. Е ова поврзано со предходното. Любовта која што е несебична, нормално дека не се раздразнува. Раздразнувањето доаѓа само тогаш кога себичноста владе и кога го добивате своето, оно што, оно што сакате. И тогаш сте раздразнети, тоа сте и бесни дури. Љубовта не држи сметка за зло. Значи, љубовта не е зло злопамтива. Таа е спремна да прости и да заборави. Да ние често пати имаме дома цело книговодство околу тоа кој што не погрешил и како не погрешил и само чекаме момент да се испукам. Што би било ако Господ ни ја памети секоја наша грешка? Кај, <laughs> кај би биле? Кај би завршиле? Жалошно е што ќе сретнете луѓе кои што, абе за една ваква глупост, никаква, со години не сакат да се видат. Јас ке се сетам, ајде, ке речете, сум бил дете тогаш, ама тоа, тоа се случува и кај, кај возрастните. Многу сакав да играм тенис. Игравме стално во мало тамо, повеќе оној, така нарече, бадминтон, не баш бизнес, А, и со тој, еден од другарите, играме тенис, си му, ви го кажал порано, и тоа ви кажам само еден пример, значи, за каква глупост може да се скараат двајца. Да тој сервира, и аз му викам ауте, а он вика не е аут. Ауте не е аут. А жестока борба беше, кој ќе победи, не? Ете видните на прворучки спорт кој што води. Две години не зборувавме заради тоа. Цели две години. И смешни, имаше некоја смешни ситуации кога јас и он, а меѓу нас третиот другар, <laughs> и тој служеше како некоја жица, на така, телефонска. Смешни ситуации. Любовта не држи сметка за зло. Ма как, какво и зло да, за какво и зло да станува збор? Таа не се радува на неправдата, а и се радува на вистината. Дали оваква карактеристика е одлика на нашиот карактер? Дали ни е мило кога гледаме да некој страда? Може би ете. Сме имале, сме се закачиле нешто со него, па сега гледаме. Е нешто, он нешто пострадал и ние, ах, така му треба. Не е тоа божествено. Любовта се радува на вистината. Таа е вистино любива. Любовта значи. не може да се радува на страдањата на другиот. Пред кога станува збор за неправда. Любовта се премолчува. Че значи, любовта не разла, разнаса гласини за ближниот. Не зборува ништо за другиот, што не е од негова полза, одnosno што нешто што ќе му наштети. Еве што вели во повторно мудриот Соломон во Пословици 10:12. Пословици 10:12. Омразата предизвикува раздор, а љубовта ги покрива сите погрешки. Или Пословици 17:9. Кој го прикрива престапот бара љубов, а кој шири клеветнички гласови ги скарува и најинтимните, најблиските пријатели. Любовта се верува. И овде да, не, да бидеме сватени погрешно. Не зашли ка таа е наивна, па се што ќе слушате се верува. Сака да се каже дека любовта не го сомничи ближниот, својот ближен. Чи не гледа на него секојаш со сомневање, упа дали е, тоа така па дали е, вака па дали, може да ги од зборовите, па што па, како па. Не, любовта не е така. Любовта на се се надева. Та е полна со надеж и затоа и оди рака под рака со љубовта, надежта и, и верата, одат заедно. Љубовта се трпи. Че значи, љубовта е спремна да претрпи се. Таа е секојаш спремна да се издигне над било какви околности. И на крајот, како круна на се, стои запишано љубовта никогаш не престанува. И ако ја имате, не само што имате се, туку ја имате и вечност. Любовта не престанува, нема ни вие да престанете. Заедно со неја. Тој всушност Бог, кажавме, Бог и любов. Че го зборуваме за вистинскиот концепт, сваќање, вистинска дефиниција на любовта Бог е любов. Друга, поинаква дефиниција не постои, е промашена. Или сме се, или сме ништо. Ако ја имаме таа божествена любов, сме се. Ако не остануваме со ништо. Нека Бог ни биде милостив кон секој од нас и спремен, тој е секојаш спремен, меѓутоа треба ние да бидеме спремни и отворени да ја прифатиме, да ја примеме таа божествена љубов, примајќи во сушност Бога во срцето. Зашто ние таа љубов ја неа. Ние сме прило себишни, горделиви и сите овие работи што ги наредивме, све, се сме спротивното. Тоа е нешто надприродно што треба Бог да ни го даде, меѓутоа ако ние тоа се посакаме. Нека Бог не биде милостив и нека Бог не благослови во оваа наредна седмица и, и понатаму да ја сватиме суштествеността, значи суштинското важење на, на, на оваа порад. Ако ова не го сватиме, се сме помочени. Или сме се, или сме ништо. Нека му е слава на Бога. Амин.